Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում Ղարաբաղի հակամարտությունը ԽՍՀՄ փլուզման համատեքստում թեման մեկնաբանում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Ըստ արեմուտքի ծրագրի ԽՍՀՄ պետք է տրոհվեր եւ նորանկախ պետություններ ստեղծվեին նախկին միութենական հանրապետությունների սահմաններում։ Ինչու միութենական հանրապետությունների սահմաններում։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Քաղաքական հետազոտությունների ակադեմիա հասարակական գազམ-ակերպության ղեկավար Ալեքսանդր Մանասյանը սրա բացատրությունն ունի։ 1991 թվականին նոյեմբերին Երևանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բեյքերը հայտարարեց, որ ԱՄՆ հետխորհրդային տարածքում նորանկախ պետությունները կճանաչի նախկին ԽՍՀՄ միությունական հանրապետությունների սահմաններում։ Հազիվ թե այդ որոշումը կայացվել է 91-ին ԽՍՀՄ լուսարման վերջնագծին։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ ԽՍՀՄ ըստ միությունական հանրապետությունների կազմականդման նախագիծը վաղուց եղել բայց ինչու հենց այդ նախագիծը որովհետև հաշվարկված էր որ միությունական հանրապետություններում էին գտնվում կենտրոնախոս ուժերը միությունական հանրապետությունների շատերը դեմ չէին լինի անկախացմանը եւ այդտեղ պետք է գտնեին հենարաններ ահա այդ ծրագրի իրագործման համար դա եղել է քաղաքական որոշում որը անտեսում էր այն իրողությունը, որ այդ հանրապետությունից որոշ սահմաններ գծված են կամայականորեն միջազգային իրավունքի խախտումներով։ Դա մանրունք էր դիտվում ԽՍՀՄ կազմակերպման աշխարհակական մեծ խնդրի համեմատությամբ։ Արևմուտքի դիտակետից ըստ միությունական հանրապետությունների ԽՍՀՄ կազմակերպման ծրագիրը ամենից օպտիմալն էր թե քաղաքական, թե այդ գործընթացում միջուկային գերտերության լուծարմանը ուղեկցվող հնարավոր վտանգներից խուսափման տեսակետից։ Այդ իմաստով արևմուտքին կարելի է հասկանալ Որպես խորհրդային միության փլուզման պայթուցիչ արեմուտքը չէր կարող չօգտագործել Ղարաբաղյան խնդիրը։ ՀՍՀՄ գազམ་ականդումը իս միությունական հանրապետությունների կարող էր սկսվել միայն այդ խոշոր դերության կառույցի թույլ տեղից եւ դա ազգային հարցն էր Պարզվեց, որ ամենից նպատակահարմարը հենց Ղարաբաղյան հարցն է, քանի որ 20-ական թվականներին հենց Ղարաբաղի նկատմամբ էր ամենացինիկ ձևով թույլ տրվել ամենամեծ անարդարությունը, երբ հակառակ ժողովրդի կամքի երկրամասը, մեր երկրամասը մտցվել էր ադրխսհի սահմանները։ Հայկական Ղարաբաղը կարող էր կատարել մեծ գործընթացի տարտերի դերը, կայիցի դերը, քանի որ բնակչությունը դրան պատրաստ էր։ Հազիվ թե 1988-ի փետրվարից հետո ընդամենը 3 տարվա ընթացքում Վիթխարի գերտերությունը, որը ուներ Վիթխարի զինված ուժեր, որը անվտանգության համընդգրկում համակարգ ուներ, հազիվ թե այդ 3 տարում փլվեր, եթե նրա քաղաքական կառույցում չլինեին արեմտյան նախագծին նպաստող ուժեր։ Այսօր համացանցը լիքն է հոդվածներով եւ տպագրված են բազմաթիվ գրքեր այն մասին, որ Կրեմլը եւ անձամբ Գորբաչովը առաջնորդվել են այդ գործընթացը ներսում, կատարել են այդ դերակատարությունը։ Առայժմ դա քաղաքական վարկած է։ Սակայն եթե Ղարաբաղից նայենք Կրեմլի եւ հատկապես նրա առաջնորդի վարքին, ապա կարելի է ասել, որ մենք գործ ունենք ոչ թե վարկածի, այլ հավաստի փաստի հետ։ Ղարաբաղից, հերլերներից դա շատ པարզ է երևում։ Կամ բաներ, որոնք ոչ մի տրամաբանության չեն տեղավորում, բացի հենց այդ նախագիծը իրականացնելու Զունգայիթյան ոչերի օրերին խորթային բանակի ուշացումը եւ ներկայանալուց հետո դեպքերին չմասնակցելը Սումգայիթը նույն տարում երկրի երիտասարդության դաստիարակության գործում հաղթող ճանաչելը անհետ մի բան, բայց այդ ծրագրի մեջ մտնում է 1950 թվականի հունվարին խորհրդային զորքերի Բաքու չմտնելը 91-ին երբ խորհրդային միությունը գտնվում էր հոգեվարքի մեջ ուր որը պետք է վերանար մայիսին սկսում է կոլցո գործողությունը ընդդեմ Ղարաբաղի առաջին հայացքի դրամաբանության մեջ չտեղավորվող այդ եւ շատ նման իրադարձություններ տեղավորվում են ըստ միությունական հանրապետությունների ԽՍՀՄ կազմակերպելու ծրագրի մեջ։ Կան նաև այդ ծրագրի հետ ակնհայտ կապեր ունեցող փաստեր։ Եվ դա առաջին հերթին այն է, որ դեռևս 1988-ին միությունական հանրապետությունների սահմաններին տրվեց այլ կարգավիճակ եւ հենց Ղարաբաղյան թեմայի կապակցությամբ Մինչ այդ ավելի քան 20 դեպք է արձանագրված, երբ միությունական հանրապետությունների տարածքներից մեկը մեկից մյուսին տրվեց կենտրոնի որոշմամբ առանց հարցնելու տեղական ժողովրդին, առանց որևէ մի դժվարության։ Հայտնի է նաև Ղրիմի դեպքը, երբ հաստորեն միազնյա կերպով Խրուշչովի կողմից Ղրիմը տրվեց Ուկրաինային։ Իսկ ինչպես են վերաբերվել միութենական հանրապետությունները ԽՍՀՄ-ի կազմակերպմանը եւ անկախություն ձեռք բերելուն չասենք ստանալուն։ Միութենական հանրապետություններին ռեալ իշխանությամբ օժտելու գիծը որպես ԽՍՀՄ կազմակերպելու տեխնոլոգիա առաջ է տարվել հետևողականորեն Ինչպես կարելի է գնահատել Գորբաչովի կողմից հերագրված այդ քաղաքականությունը։ Եթե մենք հարցնենք մեր Բալթյան հանրապետություններին, նրանք շատ գոհ են։ Հարցրեք մյուս հանրապետություններին, կասեն գոհ ենք, անկախություն ենք ձեր բերել։ Բայց Եթե հարցնեք ռուսական հայրենասիրական ուժերին, նրանք դժգոհ են եւ հենց նրանք են, որ այսօր փորձում են Գարբաչովին տալ դատի։ Եթե խնդրին մոտենանք մի քիչ ուրիշ տեսակետից, աշխարհակահաղական գլոբալ հավասարակշռության տեսակետից, ապա կարելի ասել, որ ԽՍՀՄ-ի հերացումը պատմական ասպարեզից որը վերեց ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների գերակա դիրքին, միաբևեր աշխարհի բևեր դառնալուն, ապա կտեսնենք, որ դրանից հետո հավասարակշռությունը աշխարհում անընդհատ խախտվում է եւ շատ մասնագետներ կան, որոնք գտնում են, որ Միացյալ Նահանգներին հակակշռող ուժի գոյությունը ավելի ապահով աշխարհ է եղել, քան այն, ինչ մենք հիմա ունենք։ Ըստ Միութենական Հանրապետությունների ԽՍՀՄ կազմակերպման նախագիծը արցախցիների համար բացասական հետևանք ունեցավ։ 1991-ին ադրբեջանական հանրապետությունը ճանաչվեց նախկին Ադրխեսի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղով եւ Նախիջևանով հանդերձ, որոնք իրավաբանորեն չէին կարող պատկանալ խորթային Ադրբեջանին։ 91-ի դեկտեմբերին, երբ Ադրբեջանում հանրակրվե անցկացվեց եւ 92-ին մարտին, երբ Ադրբեջանական հանրապետությունը ընդունեց ՄԱԿ, Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել նրա կազմում որևէ մի իմաստով։ Հետագայում Ղարաբաղյան քննիությունը հանգեց այն բանին, որ իրավունքը հանդիպեց Ադրբեջանական հանրապետությունը ադրխեսի սահմաններում ճանաչելու քաղաքական որոշմանը։ Որևէ բան չկա այստեղ։ Այստեղ կա արեմուտքի եւ առաջին հերթին գերեւի միացյալ նահանգների որոշումը ճանաչել Ադրբեջանը նախին ադրխեսի սահմաններում եւ կա իրավունք, որը մեր օգտին է։ Հիմնախնդրի իրավական հիմքերի տեսակետից այսօր էլ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս չէ։ Ավելին, բաց հետևանքների մասին եթե խոսենք, այդ ճանաչումը բերեց Ղարաբաղյան պատերազմին։ Հենց որ Արեմուտքը ճանաչեց ադրբեջանական հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղով հանդերձ, Բաքուն ստացավ պատերազմ սկսելու իրավունքը ստեյության։ Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից շատ մասնագետներ երբեմն շրջանցում են այդ հարցը, բայց լինում են նաև քաջեր, որոնք հանկարծ սայթակում եւ պնդում են, թե իբրև Լեռնային Ղարաբաղը իրավաբանորեն պատկանում է Ադրբեջանին։ Այդպիսի քայլ կատարել է նաև Մեթյու Բրայզան, որին մեր կազմակերպությունը առաջարկել է 1 միլիոն դոլար, եթե նա բերի իրավական հիմնավորման փաթեթը։ Մենք առիթ ենք ունեցել նաև բարձրացնելու այդ գինը այլոց համար 5 միլիոն 10 միլիոն, բայց միջև օրս ոչ մի փաթեթ մեր կազմակերպությունը չի ստացել։ Այո։ Գիտեն այդ մասին արդյոք արեմուտքի մասնագետները։ Գիտեն, որ չի պատկանում Բայց Տարաշկայանը ոչակացության սկզբունքը պետք է ասեմ, որ ընդունում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բայց այդ սկզբունքը կիրառելի չէ այսօրվա Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչու՞։ Որտեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացել է լրիվ լեգիտիմ ձևով, որտեւ այդ տարածքային ամբողջականությունը չի վերաբերվում Ադրբեջանի Կարսի պայմանագրի համաձայն, որով Նախիջևանը տրվել է խորհրդային Ադրբեջանի ընդհանմենը հովանավորությանը, որովհետև 1991-ին Ադրբեջանական Հանրապետությունը հրաժարվել է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից եւ վերականգնել սահմաններ չունեցող կառուցող Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը եւ սահմաններ ինքը չի հրճակել։ Ադրբեջանի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Այդ ժողովուրդը երբեք չի ինքնորոշվել։ 1918 թվականին թուրքական բանակը մտել է եւ հաստատել է պետություն առանց ինքնորոշման ակտի 1920 թվականին խորհրդային 11-րդ բանակն է մտել դարձյալ ինքնորոշում չի եղել եւ 1951-ին ինքնորոշում չի եղել արդեն այդ հանգամանքների պատճառով Միջդեռ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մի քանի անգամ արդեն ճանաչվել է 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին դեկտեմբերի 1-ին Ադրբեջանը Բաքուն ճանաչել է որպես Հայաստանի մաս, բայց դեկտեմբերի 2-ին ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ 90 թվականին ԽՍՀՄ ապրիլի 3-ի օրենքը ըստ որի եթե միությունական հանրապետությունը դուրս է գալիս ՍՍՄ-ից, ապա մարզերը իրավունք են ստանում ինքնուրույն պետություն ստեղծելու։ Որն է այս պարագայում Ղարաբաղի բարեկամների արժեր ցակած հարցը։ Մենք պետք է այնուամենայնիվ փորձենք փոխել խնդրի կերպարը եւ իրավական ասպեկտները այն ամենայն ավելի լրջորեն, ավելի հետևողականորեն հակադրենք քաղաքական որոշումներին մանավանդ որ 91-ից հետո այնքան ջուր է հոսել, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի կողմից այդ տարիներին կայացված որոշումը այն շարժառիթներ այլևս չկան։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղը տարածաշրջանում այլ խնդիրներ է լուծում, ինքը այլ կարգավիճակ ունի եւ մենք պետք է գուցե հենց այդ հանգամանքները շեշտելով առաջ տանենք մեր գործը։ Շարունակում ենք հաղորդումը միջազգային հետաքրքիր նորություններով։ Բինգյոլի նահանգապետարանի գրավոր հայտարարության մեջ նշվում է, որ Բինգյոլի ամենահին բնակավայրերից մեկը եղող քղիում գտնվող Չանակչի գյուղի եկեղեցին կար ժամանակահատվածում վերականգնվելու է Էրզրումի մշակութային եւ բնական հարստությունների պահպանման շրջանային խորհրդի որոշմամբ։ Վերջնականապես քանդվելու վտանգի տակ գտնվող 250 տարվա Սուրբ Գևորգ եկեղեցին գրեթե ավերակ վիճակում էր։ Չանակչի գյուղի գյուղապետ Մեհմեդ Ասալա շեշտելով Սույն եկեղեցին շտաբ վերականգնելու անհրաժեշտության մասին նահանգապետարանին հայտնել էր, որ այն չվերանորոգվելու դեպքում կարող է վնաս հասցնել նաև շրջակա տներին։ Գյուղապետ Մեհմեդ Ասալի մտահոգությունը հաշվի առած Բինգոլի նահանգապետարանը խնդրի մասին հաղորդել էր Էրզրումի մշակութային եւ բնական հարստությունների պահպանման շրջանային խորհրդին։ Վերջինս էլ եկեղեցին վերականգնելու որոշում է կայացրել։ Չինաստանում կստեղծվի Հայաստանից 7 անգամ մեծ քաղաք։ Ինչպես տեղեկացնում է New York Times բարբերականը, Չինաստանում պատրաստվում են հսկայական քաղաք ստեղծել, որն իր չափերով աչքի կընկնի ամբողջ աշխարհում։ Ըստ նախնական տվյալների, նորաստեղծ ագլոմերացիան իրար կմիացնի 22 միլիոն բնակչություն ունեցող մայրաքաղաք Պեկինը, հարևան Տյանցզին քաղաքն իր 14 միլիոն բնակչությամբ, ինչպես նաև Հեբեյ նահանգը, որտեղ ներկա պահին ապրում է ավելի քան 72 միլիոն բնակիչ։ Նոր երկհաղաքը ստացել է Կինցզինչժի անվանումը, համապատասխանաբար վերցնելով յուրաքանչյուր քաղաքի անվանումից մի մասնիկ։ Կին մասնիկը վերցված է մայրաքաղաք Պեկինի անվանումից, ցզին մասնիկը Տյանցզին քաղաքի անվանումից, իսկ վերջի մասնիկ Չժին վերցված է Հեբեհ Արվարձանի հնագույն Չժիլի անվանումից։ Կինցզին Չժիգիր քաղաքի ընդհանուր մակերեսը կկազմի 212000 քառակուսի կիլոմետր։ Նշենք, որ սա մոտ 7 անգամ ավելի է Հայաստանի տարածքից, 85 անգամ ավելի է Մոսկվայի տարածքից, եթե հաշվի առնենք անգամ նոր ավելացված տարածքները, եւ երկու անգամ մեծ է Չինաստանի հարևան Հարավային Կորեայի տարածքից։ Իդեպ այս նոր ագլոմերացիայի մակերեսը կարելի է համեմատել Բելարուսի հետ, քանի որ վերջիներիս մակերեսները գրեթե հավասար են։ Այսօր այս երեք վարչական տարածքների ինտեգրացիան ունի բավականին դժվարություններ, եւ տարածքների իշխանություններն իրենց գործողություններն իրար հետ չեն համապատասխանեցնում։ Մայրաքաղաքի կենտրոնը բեռնաթափելու նպատակով նախագծի հեղինակները մտադիր են այնտեղից Հեբեյ Արվարձանի խիտ բնակեցված տարածքներ տեղափոխել վարչական շինությունները՝ 1200 գործարան եւ 50 հիվանդանոց։ Սա կօգնի իհարկե մայրաքաղաք անվերջ ձգվող մարդկային հոսքը վերաուղել դեպի Արվարձաններ, որտեղ արդեն կլինեն բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր, ինչպես նաև որոշ առումով կթեթևացնի Պեկինի բավականին խիտ բնակեցված պատմական հատվածները։ Կինցզինչժի քաղաքի շրջանները կունենան խիստ մասնագիտացված ուղղվածություն։ Պեկինը կկենտրոնանա մշակութային եւ տեխնոլոգիական արտադրանքի ոլորտում։ Տյանցզինը կզբաղվի գիտական հետազոտություններով, իսկ Հեբեյ Արվարձանն էլ կդառնա բավականին էժան հողատարածքների յուրօրինակ պահեստ ապագա ղերքաղաքի շինարարության համար համար։ Նոր ագլոմերացիայում կկառուցվի 18 նոր ավտոճանապարհ եւ մետրոյի 1 նոր գիծ։ Իդեպ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտում հիմնական շեշտը դրվում է արագընթաց երկաթգծի վրա։ Ստորգետնյա գնացքները կապահովեն հսկա քաղաքի ամենահեռավոր հատվածների շփումն իրար հետ։ Նշենք, որ Կինցզին Չժի քաղաքի նախագիծը Չինաստանում քննարկվում է արդեն ավելի քան 10 տարի, եւ միայն ընթացիկ տարվա հուլիսին չինական կառավարությունը հավանություն է տվել նախագծին։ Նախագծի հեղինակները համոզված են, որ երկհաղաքը հավակնում է դառնալ 2022 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի անցկացման վայրը։ Ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի օգոստոսի 4-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյանը։